Aste honetan endaiako dongo xenia auzoko alaba bizitegia estrenatu zuen kotxe ezen arro hau auzoan Sopite uzoan zazpigarre lurraldetako karrikan kokaturik, herriko etxeak 5.000 metro metrokarratuko lursaia saldu zion kol komite egiturari etxe bizitza soziala eraiki ditzan. Eta hoxe da emaitza bi erekinez osatu dako proiektu honetan, Berroita emeretzi apartamendu daude, horietatik hogeita bost bizitoki sozialak direlarik eta gainerakoak jabetza pribatukoak. Honi eskerren daiako bizitoki sozialetan duen defizita harintzeko urrats berri bat eman du izan ere, azken urteetan eraiki diren jabetza pribatuko etxe bizitzako purua handia izanik, gaur egun bizitoki sozial eta edo aselem kopurua legeak agintzen duenetik oso urrun aurkitzen da portzentualki. Eta gainera, legea zorroztu egin du estatu frantsesak. Honen inguruko xetasunak bildu ditugu Iker Elizalde, endaieko hauzapeza ordearen eskutik. Ba, leno, eh, behar zen, lehen etxibizitzen gainean euneko ogeia izan, eh, mm -hmm. etxibizitza sozialen eh, aldetik, eta gaur egun euneko hogeita bosterat eh, igo da, Eta jakin bar da, kopuru horietara iristen ez diren herriko etxek, eh? isun bat eh, pagatzen diotela estatuari, aurten uh, eh, larogei bat mila euro pagatuak uh, izanen dira. Egoera ulertzeko endaieko etxe bizitzaren gaineko, Arkazki bat baino ez da, lehen, etxe bizitzak dira herriko bizitokien euneko irurogeita bosta eta horietatik euneko amalaukakotz bosta baino ez dira sozialak. Legiak euneko hogeita bosta agintzen duen bitartean. Gainerakoan, bigarren bizitokiak euneko hogeita amarra diren bitartean utxika aurkitzen dira edo erabilik gabeak euneko bosta. Irunen, bien bitartean, korrokoitz kaleko bederatzigarren zenbakiko eraikina ere agindua behin emana asteazken hontan zen demolizio egiteko eguna, gutxienez bizilagunak desalojatzeko baina, sos korrokoitz kolektiboko bizilagunak iragarri zuten bezala udalaren partetik atera bide edo alternativa duin bat lortu arte ez dute etxiko. Asir Martin, sos korrokoitz kolektiboko kidea. Eta, bueno, ba, esaten genuena, eh? Gurs ezen duena, lehenengo gauza demolizioa bere esku hartzea, erramenta badituela, eta gainera, akoste ba, horiek etorkizunean e, bertako ez dugulako astu behar, bertan ambito bat ba- badagoela eta bueno, lan proiektu bat obra proiektu bat badagoela eta demodizio karga horiek ba, etorkizunean kargatzea promotorei. Eta era berean, ba, ambito hori egin izan balitz bere garaian guk realojo baten e, eh, eskudia genuen eta eskudia egin etorkizunean gordetzea askatzen dugu. Ematen du eta triste dara esatzea, baina ematen du eh, udala gehiago juten ala promotore eta espekuladoren eskutik, ba, bizilagunen eskuti baino, ez? Mende la orden ematen dute, euren kalea erabarrituko luken irigintza plan baten esperoan, gerora bete ez dena, eta arekeiago euren eraikina planez kanpo utzi dute. Zarkitua dagoelareko goratuko dugu udalak, konpon biderek ez zuela ikusirik, ere agindua eman zuela.